Idag och imorgon. Jaha, ska vi fortsätta då? Eller vad säger du? Lennart som är bäst på det här. Ja du Andersson, vi kan väl ta lite eh, medlemsgrejer. Medlems, eh, Men först ska vi ha en liten väderrapport. Va? Jag kan ju tala om att det är fem grader varmt ute, det duggregnar, det är mörkt, eländigt och små mm, i alla fulla fall. I alla fall så ska vi uppmana er då som vill bli medlemmar i den här käcka ungdomsföreningen. Pigga ungdomsförening kan vi säga så här på morgonen. Klockan är 20 över 5. Att det kan ni bli genom att sätta in 40 kronor som gäller då under hela 85 och då även under den här månaden ut. Och de 40 kronorna sätter du in på postgiro 6578 31-4. Jag upprepar 657831-4. 40 kronor alltså så blir du medlem här och får lära dig att använda antenner på olika sätt. På rätt sätt och på fel sätt och på alla möjliga konstiga sätt. Det är väldigt, vi har väldigt skojigt i den här klubben. Vi har för övrigt måndagsmöten, klubbmöten varje måndag alltså ute på våran klubblokal Hökarängen. På Konsolvägen 3 och de mötena börjar vi klockan 19 och håller på ett antal timmar. Vi dricker kaffe och vi har trevligt i största allmänhet. Så du är välkommen ut. Där finns det rörradio. Där finns det rörradio ja, och även en ritning på en dammvajlantenn som man kan få tillgång till faktiskt. Och eh, glögg finns det inte för den är slut. Det var väl de meddelanden som vi hade. Ska vi övergå till... <laughs> vi, vi åker till Minneapolis tycker jag. Det tycker du? <laughs> ja. WLOL, ja. morning. Okej. Okay. Okay. Ninety-nine and a half WLOL. I think that's enough of that. Kenny Loggins and Heart to Heart. Hines and Berglund and Roger? Is it Tuesday already? Yes, it is. Oh, good, good. Let's start out then with some inspirational music. What do you got? Um, this one here. <coughs> Starts out a little rough, but. Amazing grace, how sweet. Library Lobby Choir together again at last for our. Oh, hey. Hi, good morning, WLOL. Good morning. Wait a minute, wait a minute. Here's the problem. Wait. Hi, good morning. Good morning. Hi, isn't this fun? What? Bob Williams. Oh, hi. Have a major league day. You too. Hi, good morning. WLOL. Morning from Waterville. Morning, Waterville. How you doing? Hi. Oh, thanks for the call. Just those two. I, oh, wait. Oh, here's some more. Okay. Well, I was worried. Hi, good morning, WLOL. Okay. Hi, good morning, WLOL. Good morning from Chanhassen. Chanhassen, love the Bronco Bar. Whatever happened to that place? Huh. oh, well. Hi, good morning, WLOL. Good morning from Burnsville. Morning. Hi, Hi, good morning, WLOL. Good morning from Edina. Morning, Edina. Hey, have a Major League Day. Oh, I got a song right off the bat and everything. Get some. Hey, hi, good morning. How you doing? Oh, oh. Hi, good morning. WLOL. Hello. Hi, good morning. How are you? Isn't this fun? Yeah. Yeah. I thought that dreams belonged to other men. Cause each time I got close. även bra att ringa till oss och önska god morgon och det gör du på 714 00 35. Ring och önska oss god morgon så får vi se hur många det är som är vakna i Stockholm. It seems like perfect love so hard to find read my mind nine and a half, WLOL. It's about 23 minutes before 6 o'clock in the morning. That's John Hines. yeah, Bob Berglund, Roger, together again at last. Hi, good morning, WLOL. Not too late to say good morning from Richfield? Oh, it's never too late to say good morning from Richfield. Hi, Richfield. Morning. Have a major league day, okay? Hi. Thanks for calling. Bye. Hi, good morning, WLOL. Good morning. Hi, what's up? Um, <laughs> I'm making cookies. You're making cookies. Yeah. <laughs> Oh, good. Gives you something to do at 5:30 in the morning. <laughs> My favorite thing. Yeah. I'm baking over in St. Paul. Oh yeah. Oh, at a cookie store. Mm-hmm. Well, it's a croissant and cookie store. Croissant and cookie store. Yeah. Yeah. Yeah. So, what's your favorite kind of cookie? Mine personally. Yeah. Ooh, tough questions. Boy, it doesn't matter so much as what kind is how many of them. <laughs> I, when, you know what? When, when my mom used to bake cookies, yeah, she used to always put them in the freezer. Oh, don't they kind of taste funny after a while? Well, no. The thing was, I never did understand this. Okay. But um, it was no, you can't have those. I'm saving those. <laughs> and she would put them in the freezer, and eventually she had to start locking the freezer. And for some reason, these cookies and your banana breads and all that stuff would go into the freezer, but then it would still manage to disappear somehow. Mm. I never understood how that worked. Um, I don't. I. I. do you have a favorite cookie, Bergie? I don't. Uh, I chocolate chip, I guess. I like chocolate chip and macaroon and M and M's and butternut toffee. What? And, uh, he's list. He's rolling off about four or oh, five of them from it. Never mind. How about oatmeal? Oatmeal, if you put raisins in them. Yeah. Yeah. Yeah. Or a good old sugar cookie. Sugar cookies with um, snickerdoodles. With what? Snickerdoodles. Yeah, snickerdoodles. Snickerdoodles. What are snickerdoodles? They're sugar cookies with cinnamon on them and nutmeg. Oh yeah. Yeah. Huh. I'll have to look into that. Yeah, you should come over sometime. Where are you at? Yeah. Where are you? Where are you at? Yeah. We're in the Bremer building. Oh, okay. Well, hey, thanks for the call. Yeah. Bye. Bye bye. Hi, good morning, WLOL. Yeah, can I make a suggestion? Sure. Can we try that good morning all over again? I don't think that was too smooth, and I didn't get to get in anyway. It was pretty sloppy, wasn't it? Look, why don't we retry that? Can you hold on a second? Good plan. Good plan. Okay. Oh, I, I've been, I've been you know, troubled by that too this morning. Let's, Gee, I thought it was comparatively very smooth. No, let's try it again. I think we can do better than that. You had a song ready and everything. Yeah, yeah. Well, we need a song though that you know that comes off a little bit too. One that you know, but doom da da doom da da. All right, hang on. We'll try it again. This is the real one, okay? Okay, don't touch that dial. Oh, here we go. Hi, good morning, WLOL. Good morning, it's me from St. Louis Park. Yeah, good plan. Hey, thanks for the call. Goodbye. Bye. Hi, good morning, WLOL. Hi, good morning from Ron. Where, Knox? Okay. God morning. God morgon. Hi, good morning, WLOL. Hallå. Ja, jag är med här. Hallå, hallå. Ja, hej. Jag heter Sven-Olof. Jag ringde nu när ni bad ni skulle höra om det fanns några som var vakna. Ja, du ville ringa och önska oss god morgon. Ja, det ville jag göra. Så jag tycker det är roligt att lyssna på er. Mm. Men det är, så, det är, så, sällan som ni är ute i luften, va? i alla fall på nätterna. Ja, vi brukar sova annars. Ja, men skulle, ja. skulle ni inte ha lust med lite fler nattsändningar då? Och det kommer. Februari och april. Februari, jaha, så det, så det är en i månaden ungefär då? Nej, det blir väl tre på raken kan man säga. Mm -hmm. ja. ja, ja. Eh, Okej. Okay. Hur, hur, mycket folk har ni med då? Skulle inte ni kunna ha lite så här proffsiga sändningar som, som man får lyssna på också? Hur då menar du? Ja, att, att, att, ni mera kontinuerligt driver sådana här Ja, det är ju en penningfråga också mm, Just det, det kanske rör sig om Ju mera medlemmar vi får desto mer mm, nattsändningar mm, kan det vara. Det var det jag bad att få på det här postgironumret och sa han att det skulle upprepas i radion istället då. Om man och. ville bli medlem va? Okej, okay, har du papper och penna? Ja, jag har det här. Bra. 65 65 ja. 78 78 31 31 ja. Streck 4. Streck 4 det också ja. 40 pengar kostar det. 40 och då så får man komma dit och titta hur man skaffar sig det får du. antenner. Och... Ja. Men man kunde inte köpa billigare apparater genom er inte i alla fall. Det kanske finns någon i klubben som har begagnat. Ja, det är ja, inte otroligt. Är det medlemsblad och sådana där saker som man kan annonsera? Ja, det går väl också för sig. Mm, just ja. Ja, men då så. Jättefint. Mm, bra. Tack ska du ha. God morgon. Hej, hej. Hej, god morgon. klockan. radiosällskap. Vad är det för knasigt program? Det är det knasiga programmet ifrån Mälardalens radiosällskap som du lyssnar på just nu. Det stämmer ganska bra det. Och eh, Kenneth, vad ska vi ta nu? Nu tänkte jag att vi skulle ta den största de har där inne. Penningmässigt i alla fall. Jack Armstrong eh, introducerar honom faktiskt på inledningen där. På sätt och vis. För han eh, talar om hur mycket han tjänar och sådär. Och hur, vad han jobbar med. Så vi behöver inte säga så mycket om honom. Men Rick D heter han i alla fall. Jobbar på Kiss FM i Los Angeles. Jag vet inte. Jag tycker inte han är så bra själv. Men två miljoner om året är inte så dåligt. Måste det vara någonting med det. Dollar eller? Ja. Oj. Ja, ja då måste mm. han kunna snacka först. Så vi kan väl åtminstone lyssna på honom. Det tycker jag. Kiss FM is uh, at this time has Rick Dees in the morning, and he works six to nine. He works five days a week. He makes four hundred thousand dollars a year doing that. He uh, is the new host for a national television show called Solid Gold. He supposedly makes $900,000 a year doing that. He works for the CBS network doing cartoon voices and uh, also some announcing. He makes over 300,000 a year doing that. He's the vocal spokesman for Chrysler, you know, the Plymouths and whatever uh, automobiles, and he makes over 300,000 a year doing that. So Rick is making two million a year being a disc jockey in Los Angeles. Uh, quite a bit of money. Oh, that's horrible. Hello, uh, this is Arthur. 102.7 Kiss FM is KIRS, Los Angeles. <laughs> and now here he is, strong enough to bend records with his bare hands, able to tell tall tales in a single breath it's Super D's. Yes, Super D's. Strange visitor from another neighborhood with powers and abilities far below those of mortal male and female people. And who, disguised as Rick Ds, mild-mannered disc jockey and morning entertainer, fights a never-ending battle for truth justice, and the pursuit of loose women. September 24th, I ain't gonna say what day it is, 601. 14 00 35 ska du ringa ifall du vill ringa till oss och önska god morgon och prata med oss om radio. Vi är fortfarande vakna här. Okay, 604, that's the time. And they called in from Arleta. They had to have this. Oh, you got great taste. 604, this is for you. 102.7 Kiss FM. It's one of my favorite songs, Boy Paul, and it's called The Glamorous Life. And it's by. huh it's by Sheila E. Get out of here. That's for us to handle if you don't mind. <laughs> Crazy. Crazy. Okay. Good morning. Yes, Rick Dees and, ah, uh, yes, $5,000 in less than an hour. We're going to start trying to give away in the daily cash payoff. And also, I'd like to thank you for calling. We've got some weird, wonderful Stump the D's. In addition to that, uh, well, Liz, go ahead and run down what happened over the weekend and why you look like you do. <laughs> And uh, <laughs> oh, I look like I never. Now, don't even go. Just, just, the weather, if you don't mind. <laughs> Well, we did have a couple of sprinkles on Saturday, which were unexpected, but uh, they gave way to a gorgeous Sunday. Clear skies, clouds in the morning. We'll have sun. sunshine in the afternoon. Cool temperatures, to say the least, with highs only in the mid 70s. Overnight lows will be in the low to mid 60s. And right now at 6.09 in Hollywood, 67 degrees. Phone time. Yellow. Good what, Monday, the 24th. Hello, Rick here. in a compact car? What? passengers. so a guy says to his psychiatrist, Doc, one day I wake up and I feel like a wigwam. The next day, I feel like a teepee. What's my problem? The psychiatrist says, You're too tense. In autumn, Utah's forests cling like crimson shawls to the shoulders of the state. It's getting late. In the schoolyards, voices ring. The water birds are taking wing. The breezes in the aspens sing. How glorious the fall. In autumn, Utah's farms lie amber in the sun. The work is done. Most tourists now have quit the land. It's time to have the fun we planned. Hmm, doesn't autumn sun feel grand? in Utah in the fall. You should come to Utah in the autumn. Autumn here's the best time of the year. Take a trip through Utah in the autumn. You'll find out what fall is all about. For information, write the Utah Travel Council, Council Hall, Salt Lake City, 84114. Okay, Harry, this makes the 32nd Thursday you've been here for dinner. 32nd, huh? Mm-hmm. Harry, what are you looking for in life? Comfort, surely, and luxury. Lots of pleasure, style, and most of all, Hot performance. Oh, Harry. <laughs> And I think i found it, Shirley. Oh, Harry. And it's Japanese. I'm Scotch Irish, Harry. They don't make cars, Shirley. Cars? My new conquest. It was love at first sight. Conquest? Lean, lithe body. I go to the gym. Fantastic performance. 32 dinners, Harry, and not one meatloaf. Fuel injected turbo powered 2.6 liter engine, 5 speed overdrive transmission, fully independent suspension for great handling. Well, I'm independent, Harry. I can choose six way adjustable leather seats and the sound of AM FM stereo with eight speakers and a graphic equalizer whispering love songs in my ear. I could hum you a bolero. My new Japanese conquest, Shirley. It's true love. Harry. Yeah. I'm offering you forever, and all you want is a fast conquest? Conquest, the Japanese sports car built to conquer you, the road, and people like Harry. Imported for Dodge and Plymouth, built by Mitsubishi. 102.7 KISS FM the prize capital of the world. You want a brand new platinum metallic Porsche 924 with $20,000 stuffed in the glove box. Tickets to see the Jacksons in Los Angeles. Are you kidding me? Are you kidding me? And you also won $5,000. Cindy, that's five hundred dollars in hot hits music money, plus the Lionel Richie plus hundred bucks spending money for the night. Be on the lookout for the Kiss Prize Patrol. Just walk up to the prize. Fifty thousand dollars. Oh my God! I not believe And the winning continues from the prize capital of the world, 102.7. 613. I got to talk to you right here, Kiss FM. And <laughs> all right, 520 102.7. Call right now. är ingen Man kan ju höra på Mälardalens, det får räcka. Varför? Var, jaha. Du har klarat hela natten i alla fall. Ja, ja lyssnat i natt. Ja. ja. ja orkar med det också. ja. <laughs> Ja, trevliga samtal. Musiken eh, ska jag inte yttra mig om, för det begriper jag inte. <laughs> Eh. Men eh, det var trevligt i alla fall. Det tyckte du? Ja, då. Och det var ju skönt att det inte var några idiotiska samtal som det brukar vara ibland på de flesta nattsändningar. Ja, vi har ju censurerat bort ungefär 582 stycken. Ja, jag skulle kunna tänka mig det. Ja, det är ju tur det. Ja, du är den 583. Ja, ni hann inte få bort det här också. Nej, vi hann inte med det. Okej. Okay. Okej, okay, Tack och god morgon. Och, eh, så ja, gott. just det. Och eh, gärna en ny sändning i vår. Ja, om vi får se dig som medlem som stödjer oss. Ja, <laughs> det, så, det, det, tror jag inte gör varken från eller till. Det tror jag. Det är för dyrt vet du. För dyrt, 40 pengar. Ja, det... Det får du ju inte en flaska glögg för en gång. Ja, men eh, nej det får jag inte. Det är nej. helt riktigt. Det är ja. alldeles riktigt. Jag ser hur man hänger med. Oh, ja, ja. Det, nu kostar den nog 45. Den kostar 43 när de höjde ström. Alltså. <laughs> ja. Okej. Okay. Okay. Vi tackar dig. Hej. Bra, hej. Hej, hej. Ja, vi säger god morgon till nästa lyssnare. Ja, hej. Jag tänkte hej. ringa och... Eh, tänkte? Det har säga... du gjort ju. Du har ju ringt. God morgon. Ja, god morgon, god morgon. Hur går det med antennen? Förlåt? Hur går det med antennen? Ja, den kommer. Det gör den. Sådär. Ja. Lyssnar du fortfarande på BBC? Eller vad var det du lyssnade på? Voice of America. Ja, det där lilla snutten är alltså det bästa som jag har lyckats få in någon gång. Så det är lite för bra egentligen. Det är ja. nästan, eh, det är bättre än eh, de flesta mellanvågsstationer i Europa. Men det var nog extremt. Så att eh, ja. i, i regel så, så går det inte så bra. Okej, du ska ha tack för att du mm. ringde. Hej då. Ja, vi tar in nästa jag lyssnare. Ekot i luren. Förlåt? Hallå? Ja. Hallå? Ja, hallå? Ja, hej, god morgon. Ja, hej, god morgon. Har du din radio på? Ja, jag har min radio på. Ja, kan du vrida ner den lite? Ja, ett ögonblick. Ja, jag skulle vilja önska en låtförare. Det är nog lite, lite sent så här på morgonen. Vi har bara fem minuter kvar av vår sändningstid. Det, det är omöjligt. <laughs> Men du kan ju önska en låt till eh, våra, vi sänder ju varje tisdag närradioprogram. Ja. Då skulle jag vilja önska en låt med Ebba Grön. Vad är det för något? Och det, det är ett väldigt bra band. Häng Gud. Ja, jag skulle vilja önska Häng Gud. Häng Gud med Ebba Grön? Ja. Jaha. Går det för sig? Eller dödskallemärkt. Nej, tyst nu. Går det för sig? Vilken är det som säger att den är dödskallemärkt? Är det dödskallen själv? Nej, det är eller? ingen. Nähä. Jag bara frågar om jag får önska Häng Gud med Ebba Grön. Ja, den, det kan jag tala om för dig på rak arm att det, den har vi inte. Um, och då kan jag kanske få önska Prince. Den har ni väl? Hörru du, nu vet inte jag vad du pratar om för sorts musik. Har vi den? Jo, det har vi. Vilken tur du har, hörru. Godnatt. Den heter Let's Go Crazy. Ja, den... Ska se vad tekniken... Nej, den har vi... Det går tyvärr inte. Men någonting annat med Prince kan du kanske få höra. Ja, Purple Rain då? Ja, nej, det får bli det som, det som blir. Ja, 1984. Ja. Ja. Ja, du ser. Det är stationer med den lilla ambitionen. Som har den höga ambitionen. Göran större. Okej. Okay. Någonting med Prince. Spela bara någonting med Prince, det är bra. Ja, det är schysst. Hej då. Tack så du ha. Ja, du har alltså lyssnat på en eh, nattsändning från Mälardalens radiosällskap. Vi har hållit igång här sex timmar med amerikansk radio och vi får tacka Kenneth Andersson för alla inspelningar och alla andra som har ställt upp här i natt. För övrigt så kan du ju lyssna på våra tisdagssändningar som vi har då klockan 21 till 21.30. Där försöker vi då att behandla alla former utav radio. Och eh, vill du bli medlem i den här checka ungdomsföreningen här så kan du bli det. På, om du sätter in 40 kronor så blir du medlem för 84 och 85. Och de pengarna sätter du alltså in på 657831-4. Och om du gör det så bidrar du till att hjälpa oss med flera sådana här nattsändningar. För att det kostar faktiskt lite slantar att hålla på och sända sånt där bara för att ni ska ha någonting att lyssna på. Så det är ju trevligt ifall ni kan stödja oss. Vi har en lyssnare med oss, okej. Okay. Snabbt som ögat tar vi in den. Ja, god morgon. Ja, jag god tänkte morgon. bara säga godnatt. Adjö. Det var det värsta. Har du inget mer att säga? Nej. Det, det var, det var andefattigt. Ja. Ja, godnatt. Adjö. Adjö. Ja. Ja, Göran, du som är ansvarig utgivare för den här soppan, vad ja. säger du om det här? Ja, herregud. <laughs> ska man säga? Jag hoppas att eh, refbandet inte har funkat. <laughs> Nej, men eh, vi har ju pratat amerikansk radio hela natten och det har faktiskt hållit nästan hela tiden. Det mesta har varit amerikansk radio. Ja. Och det, egentligen finns det ju mycket mer att säga ändå. Oh ja. Jo då det finns det. Man kan ju önska att radion i Sverige såg ut på det här sättet också så fick vi nog lite, lite gladare miner på morgnarna mm. på tunnelbanan på folk också. Och det är ju liksom trevligt med en mångfald i eten. Många ja. stationer. Oh ja, så man kan välja. De som vill, var och en får välja efter sitt mm. eget. Vill ni ringa? Nej, så är det inte mycket tid kvar. Nej, men ni får skriva då i fortsättningen till oss MRS Konsolvägen 3 postnummer 12358 Farsta. MRS Konsolvägen 3 12358 Farsta. Jaha Lennart, ska vi packa ihop antennerna och gå hem nu? eller? Ja, min downwire-antenn var vi knappt in i bilen men då har vi visat upp den här i natt så att den har ju väckt stor sensation faktiskt. Jo. Vi eh, avslutar väl med att helt enkelt säga god morgon Stockholm, hej vi hörs på tisdag ja, klockan 21. Så följer en testton snart. Ja. Hej då. Mm. Goodbye. till Radio Krishna. Natten har vänt från... Full time for 20 years. Um, I uh, started working at a small station in Chapel Hill, North Carolina, which is where my father taught school. He was um, a university professor, uh, is a world-renowned parasitologist, and uh, I wanted to get into something that was had nothing to do with parasitology. <laughs> I wanted to get into something that was fun. <laughs> that wasn't about bugs or medicine or anything else. And um, my brother was good in sports. So they didn't leave much but uh, hometown show business, and that turned out to be radio. So I started in a beautiful music, good music stations, Frank Sinatra, Barbra Streisand type station, and uh, worked there for a year part times. Then went to a station in Durham to work uh, in rock and roll, and uh, I, I, found rock and roll to be much more hectic. Uh, they were, we were told that uh, if we had any dead air, if something wasn't on the radio, we were fired. So um, that was unlike where I had been working, where they wanted dead air. They asked us to be slow, you know. So I, I enjoyed that. I was kind of hyperactive anyway. So uh, I got into radio. Going all the way från Invisible Touch Kompaktisk igen. Nej, är du med på den min gamle vän? Going all the way är den aktuella USA-singeln och före det Tennessee Sea, The Things We Do For Love. Och nu alla sofistikerade barn. Den fule, grymme draken som syns prinsessan väkta. Han fångat henne haver att jätten ger till äkta. Men se, den ädle riddaren sig stormat har till platsen att frie den prinsessan som rövats från palatsen. Ack o, ni ädle riddare, om ni mig vill befria. Jag om vår konungs högsta gunst allt säkert kunner sia. Ack skönaste prinsessa, hos mig det finnes mod att blott för eder skönhet utspillas vill mitt blod. Jag kom oduglig riddare. Jag ska er nedbekämpa. Så sedan jag till jätten prinsessan får avlämpa. Ack onedlig riddare, bedräpes draken nu. Den ädaste på jorden för mig då bliver du. Nej, hör nu hit prinsessa. Ej titlar vi bortlagt. Ni saknar etikett, för sånt jag mig betakt. Till draken jag er giver, ni jättens hustru bliver. Nu har jag er prinsessa, helt säkert i mitt våld. Ni snart blott får en örtur, till jätten bliver såld. She keeps a Moet Chandon in a pretty cabinet. Every cake, she says, just like Marie Antoinette. Oh, She could care less, fastidious and precise. She's a killer queen, gunfighter, gelatine, dynamite with a laser beam. stycke eller feta som svin. Killer Queen i din röd radiomaskin. Nu, bättre lycka nästa gång. Veckans hetaste hit gammal låt som heter Fast det är inte den, fast det är samma titel. Nobody Knows, den aktuella singeln med Nick Kershaw. Tack för det! väl ett rasister. Folket sitter som klister när du hör mr. Mister. Det där vart inte alls ett dugg bättre. Hits från igår, idag och imorgon. kompaktisk, modern pjäs. Det var något när jag var ung. Tina Walla så ilskade bondkomikern Putte i svingen. Född 1873 i Hunderyds socken. Ja, den humoristiska ådra han representerar är djupt rotad i den svenska folksjälen. Lyssna här på ett av hans glansnummer. Nog sprider denna historia glädje även i våra dagar. Lägg särskilt märke till den glada och spontana studiopublikens reaktion. Ja, det var drängen eller vad sägs om denna klassiska inspelning där Putte i svängen med dräpande ironi berättar en historia som trots att den spelades in för över 70 år sedan är lika aktuell idag. Ja, ja det var Lettland som kom och knackade på hos mjölnaren Karlsson och han hade ju inte riktigt rent mjöl i påsen om ni förstår. Avslutningsvis vill jag presentera Putte i svängen på sitt mest strålande humör. Denna inspelning kom tyvärr att bli det allra sista han gjorde. Ja, nu när vi har så trevligt kan vi få berätta en historia till. Och det var drängen som frågade pigan. Ska vi gå till och vale? Varpå hon helt Frank svarade ja tack. <laughs> Hej, det här är Harry Brandelius. Men mig ska ni slippa höra idag. Istället ska ni få lyssna till Gudmunder Bragesson. sorry. EPn Rebel har jag för mig kom 1976. Vi kanske hörs någon annan gång. Hej då och på återhörande fast jag vet inte när. Stereo. Stereo. Stereo. Vet ni i själva verket vad stereo är? Nej inte. Det var ju tråkigt att höra. Men det går ju ganska lätt att ändra på. För från och med den 1 januari 1987 byter Mälardalens radiosällskap både sändare och frekvens. Från FM 88.0 till nya innerstadssändaren på FM 95.3 och då kommer vi att sända i stereo. Oj då. Frekvensen var alltså FM 95.3 i stereo. Välkomna! your streets are sound. It's the start of the day. It's the heat of the road. It's breaking away. A kiss, a glance, ah, it's hot, it's cool. A smile. Jaha, Coca-Cola-reklam, det var värst. Innan dess var det reklam för nya FM-sändare på 95,3 MHz här i stan. Och innan dess var det Hit Action i en timme med Gudmundur Bragason. Det här är Mälardalens radiosällskap 88,0 MHz. Och programmet sänds även på 91,1 MHz. Ansvarig utgivare där är Music Radio Service, Naturvetenskapliga föreningen Mafia. Och på 91,6 MHz Radio SSM, Elektronikföreningen Trioden. Och på 98,5 MHz Österhaninge IF, ansvarig utgivare. Här i studion har Gudmunder en gäst. Vem? Ja, vi har ju pratat mycket om eh, popstationer och det finns ju aktiva sådana. Eh, vi har Björn Mår ifrån eh, Radio SSM som eh, förresten återutsänder det här programmet, eller det är ute. Eh, kan du berätta lite om Radio SSM för oss? Ja, Radio SSM är väl precis som du säger en popstation. Eh, det är kanske lite mer åt den nya poppen, diskostation. Här förekommer lite allt möjligt vad det gäller med musik. Generellt sett så killarna som håller på med det här inklusive mig är väl eh, till mestadels radiointresserade och även musikintresserade. Vi vill eh, samling på ungefär 10 stycken som är som mest aktiva just med närradiobiten inom vår förening. Och det är allt från, eh, från lödtekniker till eh, folk som knappt har sett ett mixerbord när de börjar. Generellt så har de väl nu under några år hållit på med det här med radio och känner mer och mer för det och fått, fått upp eh, intresse och engagemang för det här som jag tycker är förvånansvärt högt. Kan man säga att SSM har någon ideologi? Eh, man kan väl säga att SSM har en profil som är eh, lite den här ungdomliga profilen. Vi gör väl radio som vi eh, själva skulle velat höra den för några år sedan innan närradion kom till. Och de flesta av oss har ju lyssnat rätt mycket på de tidiga popstationerna. Både Piraterna och de första närradiostationerna. Och det är väl lite av det här som hänger kvar. Jag tror det var Sven Hallberg som sa tidigare att dagens popstationer inte har några förebilder. Men jag tror att vi har väl i alla fall några förebilder. Lasse till exempel. Är jag en förebild? Jag... <laughs> ja, på något sätt. För Lasse var ju eh, på något sätt den här galningen som släpptes lös på, på Citysändaren 79. Det var något nytt och det är väl det där man har hakat på lite grann. Och Samtidigt så får man inte fastna för mycket i det utan man ska väl fortfarande kunna hitta på något nytt själv och utveckla sig lite själv och det där försöker vi med så gott det går. Det är väl inte alltid så lätt kanske just vad det gäller med närradion därför att eh, man har ju inte alltid samma tacksamhet tillbaks som man försöker förmedla ut. Eh, lön för mödan eller hur man ska uttrycka sig när jag höll på med radio då med SBC 7980 då var det fortfarande så nytt inom citationstecken. Det var okänt för folk det här. Så det var ju tacksamt på så vis. Va? Mm. Nu har det gått ut så mycket i radio så nu, är det inte, nu får man inte samma respons. Hur man än gör nästan. <laughs> Ja, det märker man ju att det är mer mättat nu. Ja. Det här närradion har sin prägel och <clears throat> man väntar väl inte så kanske så mycket av det just nu. Det märks köpte jag också efter att jag slutade på SVC så har jag kört på ett par stationer och det var väldigt lite brev och sådana här saker. Det kunde ju komma rätt mycket brev till Hit Action periodvis på SBC. Det där är väl lite också vad man triggar lyssnarna till kanske. Det, jag upplever det som så att har man egentligen ingenting som, som lyssnarna kan skriva om eller man bara slänger ur sig en adress så får man egentligen ingen svar och respons på det. Men om man har något program som handlar om någonting och begär in reaktioner, då kan man få det. Men... Det, det är ett svårt sätt att mäta kanske. Det som gick bäst eh, för min del när det gällde att, att ta in brev då, det var att jag uppmanade folk att önska oldies. Och eh, gärna udda oldies. Och lyckades också få fram dem i väldigt många fall. Och när man började spela dem då kom det faktiskt mer brev helt enkelt. Mm. Och sådana saker. Det där är en intressant sak. Eh, oldies. Begreppet oldies. Det skulle jag vilja att någon förklarade för mig. Vad som menas med det. Tyvärr är det ett ganska diffust begrepp. Det finns väl inget vad, vad som är officiellt men den saken är ju helt klar att det är ju inte som jag hörde någon på Järva säga just för det är gammal goding. Och det var Venus med Bananarama som då fortfarande var på väg ner för USA-listan. <laughs> Det är inte en oldie. En oldie är en platta som... Eh, jag brukar nog sätta en tidsgräns på åtminstone 4-5 år sådär. Det varierar det ju mycket. För att är det till exempel en låt som har spelats oerhört mycket under en period så dröjer det lite längre innan man kan plocka fram den igen som oldie. Eh, man skulle till exempel inte idag, även om det är sex år sedan den kom, gärna plocka fram, tycker jag, Woman in Love med Barbara Streisand för den är fortfarande så sönderspelad. Men det där är faktiskt väldigt svårt att svara på. Det finns alltså inget vad, som är officiellt men det är upp, lite grann upp till var och en. Men problemet är att i och med att vi inte har haft popradio i Sverige under någon längre tid så eh, finns det heller ingen historia på något sätt. Mm. En annan sak som har förvånat mig det är det att eh, alla musikstationer spelar samma musik, samma sorts musik. Det är ingen som skiljer sig från någon annan. Utan alla brakar på med exakt likadant. Varför gör de det? Det kan väl kanske vara så också att disco är alltid disco men eh, det finns olika grenar och, ju mer intresserad man är av musiken desto mer skaffar man sig en favoritinriktning som, som för den som inte lyssnar kontinuerligt på den här musiken kanske tycker att det låter precis som allt det andra. Men eh, det är väl så att musikstationerna när de spelar populärmusiken, det som är poppis och det som går på dansgolven och det som, som eh, publiken i motsvarande ålder gillar. Alltså, det man märker att man får respons på. Jag säger ingenting om att det är stationer som spelar disco. Men det där med vad folk gillar, det är ju inte hundraprocentigt sant heller därför att det finns till exempel skivor, skivor som går ut i oerhörda upplagor. Jag tänker på till exempel band som Toto eller Genesis eller någonting sånt. Så att det, det hör man nästan aldrig på närradion. Det är mm. sant. Och det är helt enkelt därför att kunskapen finns inte. Och, och att jag får i alla fall intryck idag att man sneglar väldigt mycket på varandra ungefär vad som är gångbart. Eh, och det är ju inte sant att det bara är en sak som är gång, gångbar. Ibland får jag intrycket att inga försöker ha en egen, egen nisch. Mitt problem har ju ofta varit, tycker jag, när jag har hört på en del, på en del närradio att jag inte har hört, jag lyssnade ganska mycket på närradio för några veckor sedan när jag, när jag låg sjuk. Och det var bara när de nämnde stationens namn som jag visste vad jag lyssnade på för att jag hörde inte skillnad på dem. Då, det var eh, på då olika, det var ju stationer norr om stan då. Och, och eh, jag kunde inte höra skillnad alltså på diskjockerna heller. Det var just det det handlar om modern talking! <laughs> och det var alltså det köret och allt lät precis likadant. Ja, det som föranleder mig att fråga om det här det är att jag har fått många reaktioner själv och många frågor om det här just med musikutbudet. Och en annan kul grej i sammanhanget är ju att på 95.3 så har vi alltså en slinga som går, den här nya Citysändaren i stereo. Som går just nu för tillfället också som ni med fördel kan lyssna på om ni vill. Och sen ratta tillbaka hit och tala om för oss hur ni hör den. Men där kör vi en väldigt blandad musiksmak. Det är nytt, gammalt och det är svensk topp och det är hela det här köret. Och jag har inte fått någon negativ reaktion på det utan tvärt emot. Oj vad kul, vad roligt, blandat, festligt. Varför gör ni inte så här mer? Hur kan det komma sig? Ja. Och jag måste påpeka så jag får skjuta in det också jag har räknat sju stycken som har sagt så här till mig. Oj, det låter ju som när Radio Nord startade. <laughs> Oj då. Ja, mm. varför gör vi inte det? Och det ligger väl kanske lite i att vi var inte med på den tiden. Och då blir det kanske lite mer distans till de plattorna för oss. Samtidigt som om vi skulle börja plocka bland de här gamla så skulle vi ju få ett ganska brett utbud och kanske på något sätt försöka tillfredsställa alla lyssnare. Börja kolla på de här gamla plattorna. Vad av det här ska vi spela? Och, och kanske vinna och pussla på och täcka, täcka upp flera lyssnare och flera målgrupper. Och gör man det så kanske man blir för bred så att det, det blir ingen kontinuitet alls i det hela. Problemet är ju inte om ni gör det eller inte utan problemet som jag ser det, det är att alla gör samma sak väldigt mycket. Mm. Jag kan inte uttala mig så kategoriskt om SSM därför att så som jag bor så hör jag det ju väldigt sporadiskt bara va? När, när det är gynnsamma konditioner för det är precis fel sida av stan för mig. Men jag reagerar bara på att, att jag tycker att det finns otroligt mycket närradio som låter likadant. SUS hade ju under en period ett hitformat och det har ju totalt flipprat ur alltså. Med, med eh, att det låter som annan närradio musikaliskt sett alltså. Och det finns ju folk att fråga. Det finns ju massor av gamla stötar som, som oss här till exempel. Jag pratar för mig själv då. Som har varit med om det här med brett musikutbud. Problemet är ju också att man är så van att tänka i banorna att popmusik till exempel är någonting nytt. Elvis Presley hade ju faktiskt varit 51 år om han hade levat. Det är inte en lika utpräglad ungdomskultur som det var för, för 20 år sedan. Därför att alltså eh, generationsgapet då mellan, mellan de här olika delarna utav, utav pop och rockmusik, va? Det, det är inte lika stort som det var till exempel 1965. Mm. Du som har synpunkter på det här, du kan väl ringa till oss på 714 0035 och eh, diskutera med oss eh, om närradions framtid och vad man ska göra för att förbättra den och sådana här saker. 714 0035 Och eh, Ska vi ta och lyssna på lite musik eller ska vi ta... Tar vi ett inslag först? Vi tar inslaget först, det mm. som du har gjort. Ska du berätta lite om det eller? Det, det talar för sig själv. Det talar för sig själv. Varsågod. Ja, jag heter Stuart Ward och um, började på två olika program. Uh, på Stockholmssändaren 88 uh, eh, som kom igång då i maj 1979. Och eh, de två programmen som jag höll på med i början var delvis Radio Liberal Student, som var Liberala Studentföreningens program, och delvis Radio SÖS, eh, Stockholms universitets studentkårs närradioprogram. Och eh, vi um, hade en ganska stark betoning på musik i båda de programmen från början och, och information emellan musiken förstås. Men sen utvecklades speciellt Radio SÖS och mitt engagemang där till att det blev eh, delvis i alla fall rena musikprogram och eh, rena informationsprogram kan man säga så småningom. Ja, efter, det var som sagt i början och sedan bildades Eh, Föreningen för modern alternativ kultur, FMAK eller FMAK som jag kallar det för förstås, eller som alla kom att kalla det för också eftersom det låter mycket roligare. Um, och då kanske man ska, för min egen del i alla fall, snabbt tillägga att jag gjorde engelskspråkiga program så småningom inom Radio SÖS som i början hette Radio SÖS International Uh, och International tog vi bort så småningom så att det blev Radio SAS bara. Um, och det ledde till mitt engagemang inom FMAK då, att jag gjorde engelskspråkiga program där och det var väl det som um, jag mest ägnade mig åt mot, uh, ja, det var bara det mot slutet av min tid, min aktiva tid på, på närradion. Vi hade ett program som hette LSF 88 på Stockholmssändaren sena lördagskvällar eh, som, eh, där vi utnyttjade Liberala studentföreningens sändningstillstånd. Det var därför det hette LSF 88, men som FMAK betalade för och eh, utnyttjade som sagt. Med, det blev ett rent musikprogram. Eh, och um, ehm, FMAK annars sände på uh, Järvasändaren 91 som tog över kan man säga, från 88 så småningom till att bli musikkanalen i Storstockholm. 88 eh, var ju musikkanalen i början med massa musikföreningar på, musikprogram på. Och så tog kyrkorna och de politiska partierna över och gjorde det till ett snack, en snackkanal kanal, så att säga. Och då flyttade alla över sin musikverksamhet till eh, Järvasändaren 91. På vilket sätt tycker du att närradion har utvecklats? Oh. Mm. Det var en svår fråga, Gmunder. Och man skulle behöva kanske flera timmar egentligen att svara på den. Därför att eh, den, nu ska jag i ärlighetens namn säga att jag själv inte lyssnar på närradion regelbundet och så mycket nu för tiden. Det beror delvis på eh, tidsbrist, men det beror faktiskt delvis på att jag inte tycker att det har utvecklats så mycket på sista tiden. Det, det, gjorde, det utvecklades inte så mycket efter Ja, vad ska vi säga, kring 1982 skulle jag tro, om man försöker sätta en tidsgräns där någonstans, ungefär. Um, och därför tycker inte jag själv att det är så himla kul att lyssna som lyssnare. Um, det utvecklades otroligt i början. Från att vara lite, kanske lite småtöntiga musikprogram och det gäller oss alla förmodligen. Förutom Gudmund förstås som var professionell från början. Men eh, för oss andra, i alla fall i synnerhet för mig, <laughs> så um, utvecklades det från att vara väldigt töntig och uh, osäker i början till i alla fall man hade en egen profil. Och, eh, oavsett om man tyckte om det eller inte så, så hade man i alla fall utvecklat sig själv, tycker man själv, till att, att få en egen profil. En annan duktig kille från början var Sven Hallberg som, eh, även om han var duktig från början, utvecklade si, sina program. Eh, och Lasse Lundeberg förstås också. Men, men annars så kan man inte komma på människor som hade potential i början som um, sedan kanske utvecklade det något vidare i alla fall. Och, um, idag vet jag inte, i alla fall inte i Storstockholm om jag säger så, att det finns så mycket utveckling, eller har funnits så mycket utveckling sedan 82. Däremot så vet jag att um, på närradiosändare runt om i landet så finns det eh, mycket duktiga krafter. I synnerhet i exempelvis i Malmö och Helsingborg. Där lever närradion vidare och pionjärandan finns fortfarande och um, de, de tycks utveckla närradion och sig själva hela tiden. Tror du att det är lika mycket lyssnare som eh, för en fem, sex år sedan här i Stockholm på närradion? Toppstationerna då? Det är svårt att bedöma. Jag tror kanske totalt att det är lite mindre men det kanske inte är så mycket mindre. Och det kan, jag kan vara så osäker här så att det kan stå över så att kanske totalt sett att det är flera som lyssnar. Men det är bara det att de som lyssnar finns ute i de olika förorterna, både norr om stan och söder om stan. För att det har kommit till eh, duktiga närradiostationer norrut och söderut, typ eh, Studio 102 norrut och um, SSM söderut så att säga. Eh, som jag tyvärr inte kan lyssna på för att jag kan inte få in dem hos mig. Det är därför eh, jag ska som sagt ändå gardera mig när jag pratar om det här med har, har eh, närradion utvecklats. Att jag kanske inte ska uttala mig för starkt eftersom jag inte lyssnar regelbundet och inte kan få in alla stationer. Men eh, jag syftar mest då på, på Järvasändaren och, och Stockholmssändaren förstås. Eh, men i och med att det har kommit till så många nya sändare eh, ute i landet och speciellt här i Stockholm så eh, tror jag kanske att poppubliken lyssnar mycket. Kanske inte så aktivt, inte så engagerat. Men ehm, de finns definitivt där tack vare de här nya sändarna och de duktiga stationerna inom dem? Är ambitionerna hos eh, popstationerna de samma som i närradions barndom idag? Det är återigen svårt för mig att svara på. Ehm, jag har kontakt med närradion förstås genom mitt arbete och då är det på ett annat sätt. Ehm, det finns några eh, stationer som har de ambitionerna, det tror jag, runt om i landet. Och eh, här i Stockholm är de ganska få, tror jag. Det finns några. Ja, som jag sa, SSM, Studio 102 till exempel. Uh, och det, det, det, jag tror att det ändras under olika perioder. För att under en period har du kanske aktiva, duktiga medarbetare, diskjockeys och så. Sen har du en period när de försvinner kanske eller de tröttnar eller så och så blir det dåligt och sen kanske de kommer igen eller så kommer en period på en annan station där de är duktiga och har hög ambitionsnivå. Men rent allmänt så finns det som sagt de här eh, två tolv stationer som, som har det kanske som, som vi hade i början. Och definitivt återigen finns ute eh, på andra orter i alla fall. Hur vill du totalt ha radion i framtiden i Sverige? mm, utopien. Vi kommer nog inte kunna få den som, som man skulle vilja ha den, men det innebär att självklart så ska närradion fortsätta att finnas i den formen som den är idag. Um, där föreningar får komma till tals. Det är jättebra. Och uh, att Riksradion ska finnas. Men att Riksradion ska kunna utveckla sig också. Så att de kan ha en ren popkanal, en ren melodiradio, eh, light entertainment channel, typ Radio 2 i England till exempel. Och rent, um, snack, rena snackkanaler, typ uh, eh, P1 och dokumentärprogram, nyhetsprogram och så. Och uh, klassisk musik, typ uh, P2 ska vara idag. Det, det ska självklart finnas och jag tycker utan reklam. Eh, och närradion utan reklam, kanske närradiokanaler med reklam, vad vet jag. Men att vi ska ha nya radiokanaler som ska konkurrera med närradion och med riksradion. Eh, både reklamfinansiering, man behöver egentligen inte skriva in i lagen hur de ska finansieras. Låt dem finansiera sig själva hur de tycker är lämpligast. Eh, med medlemsavgifter, bidrag på olika sätt eller med reklam. Man ska i alla fall inte förbjuda reklamen. Det är så jag vill se lösningen. Att du förbjuder inte reklamen, men att om de kan finansiera sin verksamhet med medel på andra sätt, så låt dem göra det. Så att vi får en mångfald, en valfrihet, verkligen en verklig frihet i etern. Och då får du automatiskt stationer som ger svenska folket vad de vill ha, vad de vill lyssna på. För att då blir det bara för dem att välja de stationerna som passar dem bäst. Och de som får lyssnarna, eller tillräckligt så att de klarar sig inom sin budget så att säga, eller de anpassar sig eh, därefter till lyssnarunderlaget, de kommer att överleva. De som är duktiga, och det är ju så det ska vara. Då är alla nöjda. That's right, that's Shalimar. I can make you feel good. All the music and news you'll ever need. We are Great Britain's BBC Radio 1. This is Steve Wright. And good morning, everyone. Welcome to the exciting new sound of Radio 1. Från och med nyår kommer vi att sända en serie om popradions historia. Lyssna därför på MRS tisdagar klockan 21.00 på 95.3 i stereo. Det lät spännande. Mm. Popradions historia. The Story of Pop Radio kommer inom kort. Får man fråga vilket år det börjar då? Eller ni börjar? Vi börjar. Popradion? Popradion, <laughs> eh, 20-talet. Enligt, jaha. Fram till, fram till nu kan man säga. Mm. Vi har eh, en lyssnare inne på telefon. Hallå? Hallå ja. Vem är det jag pratar med? Eh, ja, hej Stiget ja. Hej. Hej Stig Bygdén i Solna. Uh. Jaha, det var ju bra. Jo, eh, jag tänkte så här att ni snackade om den nya innerstadsradion på 95,3. Mm. Jag har lyssnat på den frekvensen ett par gånger och jag lyssnar på den nu under sändningen. Och där ligger 95,2 väldigt starkt. Det går inte att köra 95,3. Utan eh, jag har kollat 95,7 där är det absolut rent. Så ni kan be dem flytta den dit upp. Det är för nära P2 enligt Televerkets normer. Ja men det är absolut rent i alla fall. Och det är inte rent någon annanstans utan eh, det är massor utav eh, relässtationer eller vad det nu kallas som sänder. Ja, 95,2 den vet ni vilken det är. Enköping P3. Ja, den går så starkt in här så att det tänds en lampa på signalstyrkemätare på mm, min, eh, på min tuner. 3 kilowatt tror jag att det är. Ja, och där är absolut omöjligt att köra 95,3 för den kommer slås ihjäl helt och hållet. Mm. 95,7 mitt tips. Ja, bra. Okej. Okay. Anteckna det. Ja, gör det. Mm. Hej. Tack så du ha. Hej. Om man eh, har störningar när man lyssnar på radio så kan man faktiskt ringa till Televerket 90 420 och klaga. Mm. Det här med frekvenser, Höga Gagarin, det är rätt intressant va? Ja, som Lasse säger här så tillämpar Televerket en princip när det gäller frekvenstilldelning. Och då tillämpar den principen att en eh, närradiosändare får inte ligga närmare en riksradiosändare än 800 kHz. Det är alltså 0,8 MHz. Och i det här fallet, om jag inte minns fel, så ligger P2 här i Stockholm.